Cio estigas bonan instruiston? Ne existas preta recepto por bona lerneia instruado. Cio bone funccias en unu lando au regiono, ofte ne bone funccias en alia. Ec tio cio bone funccias relate unu lernanton, ofte ne bone funccias relate alian pro tio brita fondajo Sutton Trust qui sin indedichas al esploro e prima en educado cunigis datumo in pri efficai instru practicoi dum de chiaroi por trovi tiuin in quiui ripete montrigias positivai la studajo estis farita con labore con la universitato de durham en Angluio. Kvar precipa in elemento in oni distingis kiu caracterizis la practicadon de bon successai instruistoi. Uno, solida specifa cono pri la instruata lern obiecto. Cetiu shainas evidenta, sed ni memoru che precipe en subevoluintai landoi ne faculoi ricevas la taskon instrui pri obiectoi quiuin ili ne plene regas. Estas tamen essence grave che instruisto bone conu tion quion li instruas. Ali flanque, tre profunda iconoi, multe pli alta ol ultio quion on instruas en la concerna nivelo, tutte ne pli bonigas la instruadon alivorte instruisto pri biologio en mes grada lerneo ne bezonas profunda in faca in conoin, sed nur devas bone regi la conon en tiu nivelo. Du, creado de favora et osso. Citio ne signifas grandan materian comforton au disponeblezon de technologiajoi temas pri estigo de psica etoso tia che lernanto sentu che ili raitas erari kai che plei valora estas ilia clopodado ilia penado lerni oni devas do stimuli lernanto en al sinesprimo sen depende de eventuala i en ilia lerno proceso oni devas clare valorigi tiun penadon pli ol la atingoin mem. Ili devas senti che fronte al iliai eraroi la instruisto nec coleros nec sen pacientigios, cae la collegoi ne mocos, sed che civi comprenas che tio estas normala lerno voio. Grave estas che la etoso stimulu al pensado. Laula filosofo Gaston Bachelard, cono estas respondo al demando, cae vero estas al justigita eraro. Bedaurinde, en multae socioi regas en lerneioi concurado cae individuismo. Tri, CONLABORADO laborado inter instruistoi. Ciam instru professiuloi cun laboras inter si, au agadas pare, instruado plibonigas. Ciam instruisto permesas che lia collego ce estu lian instruadon, cae proponu solvoin por liai malfacilajoi, tiam ciui profitas. Estas tre grave che oni ne consideru tion entrudigio au spionado. Reciproca respecto cae fido inter instruistoi estas clare positiva traito en lerneio. Kvar. Cono pri la lernantoi. En cetiu puncto ne tre gravas cono pri la persona vivo de la lernantoi, quancam la familiae condicioi certe influas. Temas principiae prisagia compreno pri la maniero kiel lernantoi pensas kion ili opinias prisia lerneio, kio motivas ilin al activa partoprenado, kio faras ilin stsivo lemai. Soziai agoi de lernantoi exter la lerneio povas esti por la instruisto positivai au negativai, sed estas lia tasco constante provi envolvi ilin cae stimuli al lernado, ne ciam facila tasco. Multae esperantistoi, ec ne estante profesiae instruistoi, idealisme clopodas instrui la lingvon. Ne ciam ocasas contentigai resultoi, estus sage pripensi la demandon ancao relate nian movadon. Cio estigas bonan esperanto instruiston?